alt nivela parol capablo. Estas profesiuloi, por ciui alt nivela parol capablo estas essenza. Ili havu lau besone agrablan cae belan vocion, cae precipe ili prononcu vortoin tute clare, por esti comprenatai de sia auscultantaro. Temas pri giornalistoi, cae parolistoi en radio cae televido, cae pri actoroi. Parolistoi cae actoroi ricevas apartan educon por aciri tiun altnivelan parol capablon. Ili cutime en sia profesio audigas textoin ciuin ili au laut legas de papero au de ecrano, au ili parcarigas textoin por presenti ilin sur sceneio. Jurnalistoi, rapportistoi en radio cae televido ali flanke, mem vercas textoin, ciuin ili laut legas de papero en radio au de ecrano en televido. Ciu homo estas fiera prisiai capabloi cae cutime tre volonte applicas tiuin siain capabloin. Tio validas grand mesure ancau por homoi, ciui vivas helpe de tiu capablo. Ili shatas al doni iun personan elementon al sia parolado, precipe se ili mem estas videblai sur ecrano au sur sceneio. Do estas homoi, ciui shatas paroli, cae ciui amas sian profession. Plei multae el tiui homoi capablas presenti sian arton tamen nur en unu lingvo, char altnivela parolado postulas ja bonegan regadon de la parolado en tiu lingvo. La lingvo tiel farigias limiga factoro, se temas pri la auscultantaro litova actoro atingas tiel nur homoin, qui regas la litovan lingvon, cae tio estas mal pli granda nombro, ol exemple la nombro de german parolantoi. Giornalisto priscienzo en televido, tamen exemple shatus atingi pli da homoi, char en la propra lando ne estas tre multai auscultantoi pri tiu temo, sed pro la limigo de la lingvo, tio ne eblas. La lingva limigo estas cefe qualita. Estas ege mal facile atingi en fremda lingvo tiel bonan prononcon, che oni estas acceptata de auscultantoi en tiu lingvo. Alia lingvo havas ja ne nur aliaen sonoin, sed alian cadenzon, melodion. Por atingi ancau tion, necessas multe da contacto cun parolantoi de tiu lingvo. Mi conas exemplon de televida parolistino, kiu atingis un stupon de regado de dua lingvo. Temas pri Lili Gruber, el Sud Tirolo, la german parolanta provinzo en Norda Italio. Sia gepatra lingvo estas la germana, se ci crescis en Italio, cae tiel aciris tiel bonan sipovon de la Itala, che si farigis cefa parolistino de novajoi en la stata Itala televido. Sed kion povas fari parolisto au actoro, kio ne havas tiel intiman ligon al dua lingvo? che la angla farigis iam internazia lingvo por multae aferoi cae facoi, tio en citiu contexto ancau ne helpas. Restus vana espero, che eblus atingi plida auscultantoi per parolado en la angla. Tio simple ne funccius pro plurae cialoi. La angla ne estas neutrala interlingvo cae gine estas normigita. Ciu parolas sian regionan version de la Angla. En la film industrio regas la usona versio de la Angla. La film actoroi parolas usonan Anglan. La solvon por tiu dilemo ofertas esperanto. Gi estas neutrala, cae gi havas normigitan prononcon cae la nombro de potenzialai auscultantoi helpe de la interreto daure crescas. Eblus iniciati evolus spiralon. Cial tio povus funccii? Tion mi prescribos en aparta son articolo.